Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio, amb el treball de Sala Folgado en la redacció d'Arturo Delgado, al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant la 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn, com la 97.7 Ràdio, i en la nostra web, la 977.com. I que més, Teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit. En el dia d'avui, pregunta també molt clara, molt directa, amb tot el que està vivint en la crisi del València Club de Futbol. Teniu confiança en el València post-salvo? És la pregunta que estem fent a la nit d'avui en el nostre Twitter, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. Teniu confiança en el València post-salvo? Perquè cap allà caminem. A aquestes eh, hores de la nit continuen reunits en les oficines del València Club de Futbol Amadeo Salvo, Rufete, Ayala, Salvans eh, i la resta de gent amb poder executiu en el València Club de Futbol <laughs> negociant la desvinculació de tots ells del, o de la majoria d'ells, perquè hi ha un cert rumor que allà l'igual es poguera quedar com a eh, scouting. Però deia, tots se'n van. Amadeo Salvo se'n va. Rufete se'n va. I Salvan se'n va. La notícia que avui, este migdia, avançaven els companys de Superdeport en la seva web i que ha anat confirmant-se com al llarg del dia. Tot apunta demà una roda de premsa en la qual Amadeo Salvo significarà una eixida dolça, que sabem que no és tal, perquè si les coses anaren bé haguera continuat. És una evidència. Miren, a la fi de tot això, jo ni visc de salvo ni en compte de salvo. Veig molta gent, i ho vas dir quan comença tota aquesta guerra, massa pendent de salvo i molt poc pendent del club. A la FIA s'hi han topetat dos maneres d'entendre el València. Salvo no entenia el València sense Rufete. L'ha protegit, l'ha promocionat, l'ha mimat l'ha escoltat, li ha donat un càrrec, pensava que Rufet era la persona idònia per estar al front de la Secretaria Tècnica i d'establir una metodologia de treball en la ciutat esportiva de Paterna. A la fi, Peter Lim entén el seu negoci perquè jo sempre he dit que Peter Lim venia a fer negoci a València però que no hi havia una altra solució des del moment en què el banc va decidir no refinanciar el deute del València. Peter Lim entén el seu negoci d'elegant. Ell delega en Mendes i la persona de Mendes és Nuno. I Nuno no entén a Rufet en el València. Per tant, mons asimètrics, universos asimètrics, que han topetat en una mateixa realitat. Com se deia en les velles pel·lícules de l'oest, esta ciutat és massa xicoteta per als dos, Foraster. I el que ha tingut bé certesa a l'hora de desenfundar, perquè té la pistola que otorga l'amo, és Nuno Espíritu Santo, que evidentment guanya la batalla i que ja veurem si en un futur i com ocorre moltes voltes en el món del futbol, guanyar la batalla no li conduïx a perdre la guerra. Nuno s'ha posat en el primer plànol de les mirades de tot el món. Per a bé o per a mal, el que siga del València 2015-2016 va íntima i exclusivament lligat perquè Mendes per així no apareix i Lim Poquet en la figura de Nuno Espíritu Santo si els futbolistes que vinguen triomfen i la piloteta entra tots els que ara estan abominant de Nuno diran que és Nostre Senyor en pandereta ara bé si la piloteta no entra i els fitxatges no quallen per molts quatre anys que tinga signats Núñez Pic Santo, dubte que arribi a veure l'especial de José Mota per a Nadals. Després està la desconfiança que Nuno Espíritu Santo trasllada als empleats del club. En el club n'hi ha ara mateix una inestabilitat i un nerviosisme absolut. ja vos venim dient des de fa setmanes. El malnom de Nuno en Paterna és Mourinho. I, evidentment, alguns saben que per no ser de la corda íntima de Nuno tenen complicat continuar en el València. O, millor dit, no tenen assegurat continuar en el València la primera crisi important en el València Club de Futbol està deixant amb les posaderes a l'aire Laihun i Kim Ko, a més de Peter Lim, que estan en modus don Tancredo, quiets i, mirar, i mirant el que ve. Mentre Mendes ja ha fixat la seva mirada en el València que a ningú li quede cap dubte. Nuno no manda per ser Nuno no mana per ser l'amic de Mendes. Nuno mana perquè l'IM és l'amic de Mendes. I li ha venut a Nuno. No podem augurar el fracàs, no podem assegurar-lo. Com alguns l'asseguraven, ahí dins començar la temporada, algunos segurament que el València anava a fracassar. Quart i de Champions. No és que hagi guanyat la Copa d'Europa, però no és vuitè, que és d'on venia. Jo no puc assegurar, ja fa anys que no puc assegurar. Com a molt, puc donar informació, la que jo tinga, que és el que vaig a fer esta nit. Abans de les vacances, bueno, sembla que demà tenim bonus track perquè si demà hi ha roda de premsa, com tot fa apuntar, en la qual Salvo anuncia el seu adeu, tot i que un servidor en principi arrencava avui les vacances, demà hi haurà que estar en la roda de premsa perquè és un fet important i l'aposta d'esta casa pels esports en la present campanya crec que ha demostrat ser important. Per tant, estarem en Mestalla o en faig falta. Anem a desgranar com ha sigut el dia. Anem a desgranar algunes coses que estan passat per dins amen, anem a deixar alguns venedors de fum amb el cul a l'aire. Perquè, per cert, senyor Juan Albors, per cert, senyor Enrique Gastaldi, per cert, senyor Ramon Cugat, si jo fora vostès, jo avui me creiava amb Deportes 4. Que alegrement han dit que vostès falsejaren un informe mèdic perquè el fitxatge de Rodrigo Callo era una qüestió de la guerra interna del València. Jo, si a vostès, torno a dir, senyors Juan Albors, senyor Enrique Gastaldi i senyor Ramon Cugat, demà estava presentant una demanda als gestos de Deportes 4 per menysprear el treball que vostès han fet i per acusar-los d'un delicte, que és, en perdó, cagar-se en el jurament hipocràtic un metge no pot falsejar un diagnòstic. Per això dic que anem a contar moltes coses. Fins a la una de la matinada, en el que en principi és l'últim Esports 97 de la 2014-2015 que ve calentet a expenses de que demà puguem donar la roda de premsa si s'acomiada Amadeu Salvo públicament i que avui vos conta l'actualitat en aquestes cinc fotos. Música Salvo se'n va. El president executiu del València ha comunicat avui a l'Aijun la seva decisió irrevocable d'abandonar el seu càrrec. Rufete també, el mànager general esportiu, ha estat esta vesprada junt als seus col·laboradors, i Ayala, per tal de desvincular-se del club de Mestalla, encara que Ayala podria restar en l'entramà de l'entitat. Nuno en el punt de mira. Totes les mirades apunten a l'entrenador portuguès i la seva ànsia de poder com a punt clau en la eixida de Salvo i Rufete del club central i extrem. Semblen les dues posicions prioritàries a reforçar en el llevant segons es desprèn de l'entrevista que Manolo Salvo ha concedit a Superdeporte. Pau Ribas i Guillem Vives preseleccionats. Són 17 els jugadors, eh, són 17 jugadors, perdó, dels quals hi la selecció definitiva de 12 que competirà en l'Eurobàsquet de setembre a Lille, en França. També està el valencià Víctor Claver. 11 i 41. Una pausa per a la Publi ens espera Salva Folgado des de les oficines del València Club de Futbol i ens espera el dia d'avui, que no ha sigut moco de pavo que diria aquell i que encara té moltes aristes per descobrir. Fins a la una, Esports 97 nit, així en la 97.7 Ràdio. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96 156 68 27. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. Les 11 eh, de la nit i 43 minuts, com vos deia, Superdeport avançava la eh, notícia que ha anat confirmant-se en la vesprada d'avui. Abans de contar detalls que crec que són importants, me'n vaig cap a les oficines del València Club de Futbol. home de la redacció d'Esports de la 97.7 Ràdio. S'ha Folgado. Hola, Folgado, què tal? Què tal, Manolo? Buenas, bona nit. Eh, continuen reunits? Sí, continuen reunits a hores d'ara, Manolo, en la seu social de les oficines del València, en la plaça de la de la afición y ahora es darán lo que te puedo contar es que están en la quinta planta, o sea, en la última planta del, del edificio de oficines, sí. y esa planta está totalmente iluminada, al igual que la cuarta, pero que están en la quinta porque pues eh, al al de una de las finestres, de la única finestra que está oberta, está Fabián eh, Ayala, bueno, pantalón vaquero, camiseta gris, a es un moño característico, y en esa sala pues també está Amadeo Salvo, el president del València, està Francisco Joaquín Pérez Rufete i està Joan Salvans, que és altre dels col·laboradors eh, habituals de Rufete dins de la direcció esportiva del València. Per tant, Manolo, que a hores d'ara aquesta reunió encara continua en la seu social del València, hi ha llum encesa en la planta quarta i en la planta eh, quinta. No hem vist assomar-se per cap de les finestres a l'Ai Hunchan, que a hores d'ara encara continua també dins del despatx d'oficines del València i a hores d'ara pues, estem a l'espera, Manolo, de que pues, concloga este episodi de de d'avui, que se precipita després de tot el que ha ocorregut en les últimes hores amb la incorporació fallida de Rodrigo Cayo i que d'alguna forma pues, eh, va provocar eh, que en breu siga eh, oficial la dimissió d'Amadeu Salvo i de Francisco Joaquín Pérez eh, Rufete. Sembla que aquesta decisió ja està presa per part de Salvo, que també està presa per part de, de Rufete, i només estem a l'espera, Manolo, de que conclogui aquesta reunió que s'allarga des de les sis i mitja de la, de la vesprada. Ara, si vols, parlarem de la cronologia del, del dia, però, bueno, aquesta última reunió pues, diríem que va arrencar a les sis i mitja de la, de la vesprada, que encara eh, continua, i que estem a l'espera bueno, de, pues, de que es faci oficial o de que siga oficiosa, encara que demà seria oficial, uh -huh. l'eixida del club de Salvo i de, i de Rufete. Així que, Manolo, mitjans de comunicació, pues, eh, la majoria de mitjans de comunicació de, de València congregats en la plaça de l'afició, <laughs> molt pendents d'aquesta quinta planta, perquè allà encara continua al costat de la, de la finestra i, per tant, bueno, pues, els eh, companys gràfics no parem de tirar eh, fotografies per si s'assoma algun altre dels protagonistes de la, de la reunió i, bueno, pues, a l'espera de, que, de que concloga, Manolo. A l'espera de que concloga. Bueno, eh, noms que podrien continuar. Sí. Mm. Me diuen que hi ha alguna possibilitat de que allà la poguera eh, continuar com a scouting dins del club, del nou entramat que va haver-ne, i me diuen que de moment Manolo Peris, eh, el vicepresident, eh, bueno, o, o la persona de confiança o l'home que eh, havia sigut vicepresident de Mamadeo Sao, també és molt probable que pugui continuar en el València Club de Futbol. Eh, després, Eh, en el dia d'avui, en aquestes reunions, la primera reunió en la qual ja queda definitiu que Salvo i Rufete van a dimitir, se produeix este matí. Sí, este matí a les, eh, sobre les eh, 11 del, del matí bueno, pues arribaven els mitjans de comunicació a la seu social del València. En les oficines ja estava l'Aijun, també estava eh, Quinco. Eh, arribava el president del València, el president executiu Amadeo Salvo i mantenien una primera presa de contacte, una primera reunió on Salvo ja en aquesta reunió hauria eh, comunicat que la seva decisió estava presa i que per una sèrie de circumstàncies que s'havien precipitat després d'aquesta incorporació fallida de Rodrigo Cayo, pues havia decidit abandonar el conjunt de, de Mestalla en companyia de Rufete. En aquest moment Rufete no estava en el club, uh mhm. -huh. Manolo, però eh, acte seguit se produís un fet eh, significatiu. Salvo abandona el, el club, se desplaça cap a un establiment eh, a prop de, de les oficines del València, se reunís per espai d'uns eh, minuts amb Francisco Joaquín Pérez eh, Rufete i posteriorment Salvo torna a les oficines del València, però sense uh -huh. Francisco Joaquín Pérez eh, Rufete. En les oficines encara continuava Leijun, encara continuava eh, Quinco, i se reunió pues eh, se mantenía hasta hora de dinar, momento en que, pues a hora de dinar, Tan Lai Hun con Kinko abandonaven les oficines per anar se a, a dinar, també a un establiment a prop de, de les oficines. Salvo no se n'anava a dinar amb, amb ells. Kinko i Lai Hun dinaven molt ràpidament perquè molt pront Manolo tornaven a, a les eh, oficines ah, i ja, al llarg de la, sí, i ja al llarg de la estrada pues, eh, tornava a arribar a les oficines eh, Salvo i feia acte també de presència Francisco Joaquín Pérez eh, Rufete, acompanyat dels seus eh, col·laboradors eh, Fabián Ayala i Joan Salvans. Dos matisos. Un, eh, en aquesta reunió que està eh, relatant ara Salva Folgado, en la qual han estat este matí Quimco, eh, Laijun i Amadeo Salvo, eh, Lai Hun li ha demanat per activa i per passiva a que reconsiderarà la seva postura. La resposta ha sigut, òbviament, negativa per part de Salvo, qui, entre d'altres coses, tenim confirmat que ja ha avisat en Power Electronics que torna a les seues funcions habituals en l'empresa. Per tant, és una evidència que estem davant les últimes hores d'Amadeo Salvo en el València Club de Futbol amb tot això, lògicament, s'obri ara eh, moltes incerteses. En principi, algunes d'elles han de quedar resoltes demà, eh, sí. perquè, lògicament, Salva, sí. demà ja veurem si només compareixen Amadeo Salvo i Rufete, si sols el Salvo, si entra amb el Laijun en escena, però, per exemple, hi ha que saber si n'hi ha una nova secretària tècnica, hi ha que saber si n'hi ha un nou president executiu o si la nova, el nou entramat del València, la nova disposició del València prescindís de la figura del president executiu, hi ha moltes coses de les quals parlar. Sí, eh, però per a, per a tancar amb la cronologia de les reunions, Manolo, sí. a les 6 i mitja te contava que arribava Rufete, eh, que eh, acompanyava Ayala i de, i de Salvans, i la reunió, evidentment, encara, encara continua, però Quinco ha abandonat el club al voltant de les eh, 8 i mitja. Per tant, a les d'ara, Quinco ja no es troba en les oficines del, del club. Uh -huh. Curiós, també, que la directora financera del València, que és la que s'encarrega pues, dels eh, contractes en el conjunt de, de Mestalla, eh, también, minus de després de que Quinco abandonara les oficines, también se enanaba y abandonaba la seu social del, del Y sí que les da d'ara, Manolo, pues, eh, salvo Laijun, salvant Sayala y Rufete y algún altre empleado del, del valencia las de y oficines y están si estuvieran esperando alguna cosa, porque yo os veo el veig per la finestra, desde el carrer, evidentemente... Eh, mm, ¿A mm, Avui esperando el sopar. Yo creo que están esperando alguna cosa. Probablemente probablemente... Disfraça el tio de la telepizza y entra a vore. <laughs> no, no, no de demanat sopar, ¿eh? es curioso, pero no han demanat, so, no de demanat eh, sopar. Sí que hem d'agrair el detalle que acaba de tindre el Valencia fa una estona, porque ha aparegut un membre de la seguretat privada del València i ens ha repartit pues, botelles d'aigua a mitjans de comunicació que estem així fora. pues gracias. Es un efectivamente, també eh, important, agrair el detall al, al València i jo entenc que a hores d'ara Manolo lo que se está eh, pues, negociant a Iralt pues són tota aquesta sèrie de contractes contractes, que posada en que escena... Uns, que uns tenen més clàusules que altres i que s'han de rescindir, perquè encara que presente la dimissió Salvo o encara que presente també la dimissió Rufete i el seu mm, equip de d'ajudants o d'auxiliars, evidentment, Manolo, van a cobrar van a cobrar pues, tot el que haurien de, de cobrar. No sé si en el seu contracte, la veritat, eh, o han de cobrar-ho tot fins el pues, no sé, 30 de juny que avui o 31 de, de juliol, que és el mes que ve. Però bueno, de tots aquests detalls de rescisió de contractes, pues, a d'ara no entenc, que és el que eh, s'està parlant a, Hidalgo i crec que és el que endarrerís que la, que la reunió esta no ha, no ha acabat. De fet, a d'ara Manol està salvo també parlant tranquil·lament de aquesta planta quinta uh mhm. -huh. amb Salvans i amb Ayala, que estan a des d'ara pegats a la, a la finestra. No s'aprecia des d'ací que estiga present ahir en aquesta sala l'Aijun. Entenc que estarà en la planta quarta i a partir d'ahí la impressió és que Salvo, Salvans, Ayala i Rufet, a qui no veig, estan esperant alguna cosa que entenc que ha de vindre de, de l'Eijón, que suposa que estarà encara en el seu, en el seu despatx. Però bueno, és especular, eh, per la imatge que estem veient a des dades del carrer. Eh, a lo millor l'Eijón està rebent eh, eh discussions sí, i a quan sí, consultes sí. amb Singapur, amb el eh, màxim propietari, amb Peter Lim. Jo ahir me feia una pregunta i dic, jo no sé si a Peter Lim se li la bufa tot això o se li de les mans. I continua tenint dubtes, Salva, entre se li, se, se li la bufa tot o a de les mans. Jo no tinc clar. Per cert, eh, algunes dades que, que comentar. I conste que no venim a desmentir a ningú, només no donem la informació que tenim. En el cos, eh, primer, en el club n'hi ha ara mateix una inestabilitat absoluta. A tot el món no li arriba la camisa al coll. A quals, pràcticament a qualsevol des que tinguen un càrrec per xicotet que siguen el valencià. Parle des d'empleats d'oficines a tècnics eh, dels equips mm, més jovenes de l'escola. En Paterna n'hi ha molta por, Manolo. Molta por. Sí. Parle més. En un moment donat, algú ha arribat a apuntar al cos i del València. La, informa ser... la informació que tenim nosaltres, i torna a dir, jo no vinc a ser desmentir a ningú, jo dono la informació que tinc. És que, de moment, el cos mèdic no s'ha plantejat dimitir encara que estan molt molestos per la triple afronta de fer-li tres revisions a un tipus sí. ni tenen constància de que vagin anar per l'aire i Cesares d'ara la informació que tenim que a més este matí ha estat Curro Torres planificant filial però que en general les grans operacions estan parades. I atenció, perquè aquesta història podria fer que Jero Rulli acabara nomenatjant-se de la Real Societat per la inestabilitat que el fons d'inversió que té els drets del jugador percibís ara d'ara en el València. Ojo amb aquesta història. No descartem Jero Rulli, però la cosa que anava per molt bon camí amb els últims esdeveniments, està malbaratant-se. Te conté ara, Manolo, que s'acaba de pagar la llum en aquesta planta quinta de les oficines del, del València, que jo no sé si tots s'han traslladat, evidentment ja no hi ha llum, si s'han traslladat cap a la planta quarta, o si ja comencen a, a baixar per l'ascensor, camí de la primera planta, i camí d'abandonar la seu social del conjunt de Mestalla. Per tant, Manolo, s'acaba de pagar aquesta llum en la quinta planta, d'oficines i, evidentment, pues, ja estem tots més a prop de la, de la porta per si de casa això pues, eh, vol dir que la reunió ja, ja acaba, ja finalitzat. Bueno, pues anem a estar molt atents eh, a aquesta situació des de les sis i mitja. Són vora 5 hores i mitja de reunió, Salva. Sí, tenint en compte que, bueno, que a les vuit i mitja Quinco se n'anava, que posteriorment també se n'anava Inma Banyes, però que, bueno, que així els grans protagonistes del, del dia, com són Salvo, Rufet, els seus col·laboradors, etc. i evidentment l'Aihun encara continuen en el despatx d'oficines. Bueno, pues, eh, estarem molt atents a aquesta situació que està vivint-se a hores d'ara en el València Club de Futbol amb la Isida. Jo crec que, Salva, eh, allí ja ningú pràcticament dubta de que este és eh, el capítol final per a Salvo i per a Rufete. Sí, lo que, lo que no tenim clar és que se faci oficial esta nit, si va haver un, algun comunicat via El web club, en principi, algú... perdona, eh, Salva, havia dit que en el dia d'avui no anava a comunicar res, així que en principi tot quedaria per a demà no, roda sí, de premsa. Sí, sí, sí, no, sí, t'anava a contar això. Uh mhm. -huh. Si el mm, que no es desconegam és si finalment va haver un, un comunicat via, via web o algú va dir unes paraules ara quan isquen o si tot va quedar en la eh, convocatòria de la conferència de premsa per al matí de demà. Bueno, eh, així el membre de la seguretat privada del València també ha eixit al carrer, el que mhm. vol dir és que si este si este home está en el carrer es que, bueno, pues el eh, protagonista de la reunión van a comenzar a decir, sí. Entén que si ella así ya es que des de dins a eixir. N'hi ha que mantenir, per tant, la, la comunicació. Sí. Jo estic pendent sempre, tens les línies obertes, vaig a contar una historieta eh, anàloga eh, a tot el que ha ocorregut eh, en el dia d'avui, que crec que és important saber. Eh, en el dia d'avui eh, jo habitualment saben que no sol veure eh, els programes de migdia nacionals, primer perquè no m'agrada la informació que donen, i segon perquè un servidor a aquestes hores està fent el supermurciélago en esta casa. Però, bueno, estàvem eh, dinant, hem eh, fet tapping i eh, anaven a parlar del València i dic, vaig a quedar-me. Concretament en la cadena 4, en el programa Deportes 4, el famós de los Manolos, del tal Carreño i el tal Lama. Bueno, primer diuen, la primera mentira, el Atlético de Madrid le virla a Rodrigo Cayo al Valencia. Fals. El Valencia desestima la contractación de Rodrigo Cayo. Y después diuen que el tema de la desestimación de Rodrigo Cayo no te resabore a revisiones amb y que es un problema de la guerra interna del Valencia Club de Fútbol. Estos señores, en el día de hoy, han menyspreat el treball de tres doctors, dos de, Barcelona, de Valencia y un de Barcelona. Estos señores, el de Deportes 4, el tal Carreño, que siempre fue lo menos plus de lo más plus, y Manolo Lama, quien pena toda la vida al costar del mejor periodista de de este país, Paco González, y no ha de pres Estos senyors avui han acusat d'un delicte al doctor Juan Albors, cap dels Servicis Mèdics del València, al doctor Enrique Gastaldi i al doctor Ramon Cugat. Els han acusat de falsejar un diagnòstic sobre un futbolista. De tal manera que un periodista de la mateixa cadena de ràdio en la qual treballa el tal Lama ha posat un tuit que dia algo així com el Atleti eh, opció de compra cedida, opció de compra 12,5 més 4, el mateix que li van a al València, el Atleti és conscient dels riscos però tira endavant. O sigui que sí n'hi ha riscos en el genoll del jugador. I és més, el doctor Cugat, quan un servidor ha contestat, i ha dit si vostès tenen un problema de genoll, anar a Deportes 4, que saben més que al Bors Gastaldi. I, eh, en este cas, el senyor Cugat, vagin perquè eh, en 4 saben més que ells. Folgado, estàs per ahí? Sí, te conté, Manolo, que s'ha s'obre la porta del, del garatge de les oficines del València i que ja veiem com bueno, pues, hi ha diferents eh, vehicles a punt d'abandonar las instalaciones de las oficinas del club, lo que vol decir que si bueno, pues, ells la de vehículos vehicles particulars, que no va a cap tipo de declaración, que el primer vehículo es el del director de comunicación, de Damià Vidagany, que entenc que es la persona que ha de decirnos alguna cosa, si vol, si para o si no para. Pues no para, se va a el red, y se van a Amadeo Salvo y la Ijun se van chuns en el seu vehicle particular, eh? dos. Amadeo Salvo conduint y Lai Hun al costat de Amadeo Salvo, que abandona las oficinas en el seu vehicle. perdón Manolo, se van Amadeo Salvo y Lai Hun y i amb en el seu vehicle particular el director de comunicación del Valencia, Damià Vitagán, que no ha dicho absolutamente res sobre, <laughs> si així, sobre quin ha sigut el resultado de la, de la reunión. Bueno, Queden bueno. per abandonar les oficines pues, Rufete, Ayala, eh, Salvans i no sé si algun conseller de més encara quedarà per a, per a ells. Tindrem que estar molt pendents, però jo crec que eh, eh, ahir, sal, eh, Salva, ja no queda absolutament res. De qualsevol manera, anem a tirar tranquil·lament la sintonia. No sé si, no sé si han eixit a sopar. Uh -huh. Saps? bueno, pues, eh, entre tu i les oficines si ara de seguida s'incorpora Pablo Leiva a la tertúlia, perquè la, la, els sí. companys dels diaris avui estan, ho tenen complicat perquè estan tancant plans a tota virolla, com diria aquell, pues anem a tirar la tertúlia fins ara de la matinada per a eh, intentar tirar llum i explicar-li a la gent per què ha passat el que ha passat i què pot passar a partir d'ara. 12 i 2, per cert, per a tancar, lo del 4. Jo, si fora Juan Albor, si fora Enrique Gastaldi o si fora Ramon Cugat, que, per cert, com deia, quan un servidor eh, deia lo de voy a ir a Deportes 4 que me miren la rodilla, que saben más que Gastaldi, Cugat i Albors, le ha donat a favorito en Twitter. Yo creo que, com diria aquell, no hay más preguntas, señoría. Bueno, yo si fuera un d'ells tres, demà estava querellant-me contra Deportes 4, porque no se puede tirar per terra un treball y no se puede acusar a un metge de que per una guerra y no per un informe mèdic no se fa un fitxatge. Hi ha que tindre-los molt quadrats. I aquestes coses hi que pararlas. 12 y 2, venga, la tertulia. 97 nit, La Tertúlia. Doce y tres, me'n vaig. Eh, ara està espera si Pablo Leiva. Hola, Oliva, què tal? Bona nit. Què tal? Buenas noches. Eh, eh, però crec que estan incidint la mateix salvant-s'hi allà la de, de les oficines del València, Salva. Sí, acaben d'abandonar també, Manolo, les oficines del València. Uh mhm. -huh. Allà la Salvans i Rufeta, anaven els tres. En el mateix en un, cotxe, sí. En un cotxe que conduïa eh, Salvans, se n'han anat per un carrer diferent al que bueno, pues se eh, han agarrado en una vuelta, abandonaban las oficinas Salvo y Lai Y, uh bueno, la verdad Manolo no se iban a tornar, porque así ningú ha absolutamente res, ni ha parar, ni ha baixat la finestreta del, del coche per donar algun tipus de explicación ni ho ha el director de comunicación, ni ho ha fet Amadeo Salvo y Lai y tampoco tampoc ho han fet a ni Ayala, ni Salvans, ni, ni Rufete, Así que Manolo, així en las oficinas, la reunió a, ha conclòs. Vaig a veure si pregunte Val. si han de tornar, perquè, bueno, suposo que algun empleat ho coneixerà i te comente algo, alguna cosa de seguida, val? Perfecte, pues eh, 12 i 4 de la nit... Eh, últims dies, últims dies, pensava jo, eh, seran tranquil·lets fins a agarrar les vacances. Mare de Déu, quina tormenta. En esta ciutat no hi ha manera de tindre un punyetero dia tranquil, ni un punyetero estiu tranquil i en el València estem vivint, de d'aquesta manera lo del València d'avui és una bogeria a tots els nivells probablement que en el seu dia se veia mig vindre el que no sabia més quan anava a esclatar i de quina manera eh, anem a anar eh, també eh, lògicament afegint opinions importants a esta tertúlia, com per exemple la del company de redacció de Superdeporte, Pasqual Calabús, que també ha estat tot el dia allí fent guàrdia en oficines. Hola, Pasqual, què tal? Bona nit. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas noches. Bueno, pues sembla que, eh, tal y como eh, anunciado en el día de eh, hoy en la vuestra web y han confirmarse estén ya el momento final de la historia de Amadeo Salvo y de Rufete en el Valencia Club de Fútbol. Pues así es, Manolo. La verdad es que estamos a la espera de una comunicación oficial que el Valencia ha transmitido que no iba a ser hoy y que si iba a ser mañana se comunicaría, pero evidentemente la noticia está ahí, salvo Rufete, Ayala y Salván eh, se, van a ir del Valencia eh, y solo falta eso, que sea, que sea oficial la noticia y que el Valencia lo, transmita a través de, un comunicado. Han salido de estas oficinas sin hacer ningún tipo de declaraciones. Ha extrañado la, la presencia de Salvo junto a, a Lei Jun en el mismo vehículo, pero bueno, también a veces los periodistas pues interpretamos demasiado, quizá hasta hasta vaya a acercarlo a su domicilio, no, no, no tengo ni idea, ¿no? Pero, pero no, no, pero sí que a primera vista pues pues extrañado y luego sí que es verdad que los miembros de la Secretaría Técnica los tres han ido en el mismo en el mismo vehículo y también el, director de comunicación Damián Vidagain que eh, pues eh, tanto Salvo como como Damián han sido insultados por, por dos o tres en energúmenos nosotros en tres de la, curva nord. No bonito que eso... Me dices un segonet para la la continuidad tú... ...pero creo que he folgado te a donde irmos Muy Sí, Manolo, te contemos rápidamente que acabé de confirmar que así no va a tornar ni, ningún... que queden un par de empleados... ...pero que enseguida van, a, abandonar las oficinas... que la intención de Salvo con abandonar las oficinas... era la de que ya no, no ...y ya ja probablemente la explicación... al per qué l'Aijun pues, anava en el vehículo particular de, Salvo... Mm, ...la explicación es que l'Aijun ha vingut a las oficinas... en el vehicle particular de Quincó i com que eh, Quincó uh -huh. pues a les 8 i mitja abandona a les oficines, no tenia vehicle i entenc que, com acaba de comentar Pasco, pues, pues Amadeo Salvo la portarà cap al seu domicili particular. Però bueno, així ja no van a tornar. Per tant, Manolo, jo estaria pendent de la web per si de cas se penja algun tipus de comunicat sí. donant alguna explicació a lo que ha ocorregut esta vesprada o convocant a una roda de premsa per al dia de demà, però bueno, l'activitat eh, com a tant en les oficines en el dia d'avui ha, ha finalitzat. Bueno, pues eh, fes una cosa, Folgado, agarra el cotxe sí. i vine cap així, val? Sí. I estarem amb Pablo Leiva i amb opinions com la de Pascu Calabús, que també està ajudant-nos a comprendre algo millor el, el que ha passat en el dia d'avui. Eh, Pascu, jo deia que así probablement han topetat dos universos en el mateix plano i que a la fi ha sigut eh, massa xicotet per a les dues maneres d'entendre el València. Salvo no entén el València sense la manera d'actuar de Rufete com a scouting, com a home que veu eh, futbolistes, com a home que li ha dotat d'una estructura a la secretaria tècnica, i Peter Lim entén que el seu negoci passa per delegar, i ell delega en Jorge Méndez, qui designa directament a Nuno. Nuno entén que no té per què treballar amb un home com Rufete, no el veu imprescindible en el seu dia a dia, i a partir d'ahir jo crec que això acaba esclatant. Tots tenien clar que el moment en què se signara la venda del València començava el compte enrere d'Amadeo Salvo, però probablement ningú podíem esperar que fora d'una manera tan abrupta com ha acabat sent. Bueno, Manolo, desde mi punto de vista ha sido una cuestión de, dignidad, más allá de, personas que evidentemente las personas que estaban en este momento en Valencia eran Amadeo Salvo como presidente ejecutivo y Rufet allá y como técnicos y miembros de la Secretaría Técnica y Rufet encargado de una red de academia que, estaba funcionando muy bien. Yo creo que más allá de esas personas y esos nombres, yo creo que es una, como te decía, una dimisión de dignidad y que se van porque entienden que el Valencia camina hacia un Valencia lejos de la profesionalidad y pues eh, marcado por la influencia de un agente, de un superagente en el mundo del fútbol como es Jorge Méndez y ahí los criterios deportivos dejan de ser menos, dejan de ser pues eh, no prioritarios y pasan a ser más importantes los criterios económicos, perdón, de, de, Méndez y de futbolistas de, su cartera. Yo creo que, que, hemos tenido pruebas evidentes como lo sucedido y lo que ha desencadenado toda esta historia es un ejemplo colosal, muy bueno. El caso Rodrigo Cayo, que evidentemente mm, lo que no ha primado en este fichaje o en esta situación eran los criterios deportivos. Lo vimos cuando incluso los propios agentes del futbolista tenían más peso en, el Valencia que los propios hombres que hasta hace poco eran el, el, manager general o el presidente ejecutivo y pese a que la primera de las revisiones médicas era negativa y pese a que la segunda de las revisiones médicas por un profesional como Gastaldi era negativa, se empeñaron en colocar y en meter a este futbolista por 12,5 millones en el Valencia y fueron a otra revisión médica que también realizada por un gran profesional como Ramón Cubat dio negativa. Pero como hemos visto, estas personas priman sobre todo sus, sus criterios económicos, se han encargado de colocarlo rápidamente 24 horas después en Atlético de Madrid. Yo eh, contaba en el día de hoy cuando estaba FM eco de todo el que ha pasado de hoy, que, ya a més porque he que la tienda de saber qui una cadena nacional con un Deportes 4 avui ha acusado indirectamente un delicte al señor Alborz Gastaldícuat, i és que han dit que el jugador no fitxa pel València no per les revisions mèdiques, no perquè el jugador no estiga malament, si més no pel fet d'una guerra interna del València. Escolta, ni una cosa que és el jurament hipocràtic. És, és lamentable, és lamentable. I vaig a, dir, i, i vaig a tots sabem, Manolo, que, que, que hay fuentes y, poderes muy influenciables, eh, los cuales lamentable, mar, mm, lamentablemente marcan a muchos sectores de la prensa. Y yo creo que estamos ante un caso ejemplar de, esto que estamos diciendo, ¿no? Evidentemente el poder de Jorge Méndez en, la prensa de Madrid y en sus diarios deportivos y en sus televisiones deportivas es, fuerte y, lo estamos viendo, ¿no? Evidentemente yo te puedo decir, porque hoy he llegado a tener información de primera mano de la Secretaría Técnica del Atlético de Madrid, que es algo así como la de Valencia, que es una Secretaría Técnica ninguneada, donde <laughs> Caminero es un auténtico figurante, eh, pues eh, me han dicho, bueno, lo fichamos, lo, lo fichamos pedido pero, pero siempre sabiendo que el consejo que nos da el médico es que el futbolista no, está bien. Lo curioso. Pese a los informes también negativos del médico del Atlético de Madrid. Por eso el jugador ha llegado cedido, evidentemente. Yo te digo una cosa, Pascu. Eh, un médico de, de, reconocido prestigio, creo que es el doctor villano Sí, sí, y te vas a ir mes Eh, un periodista de la mateixa cadena radiofónica en la que te vaya el tal Manolo Lama eh, el Atlético eh, es consciente de, la, de los riesgos de la rodilla del jugador pero decide decide arriesgar, eh, pues eso es, pues eso es, porque el doctor Villalón les ha, les ha, dicho lo que lo que dice cualquier médico profesional, como es el caso del doctor Juan Alborz que por cierto, ole para él, porque porque tiene mucho mucho mérito lo que ha hecho, como el caso del doctor Cubat o como el caso del doctor Enrique Astaldi. Los mejores en Valencia y los mejores en Barcelona y evidentemente el, el doctor Villalón no, no, es una excepción, es un buen médico, es un gran médico y evidentemente, como tú dices, <laughs> el juramento hipocrático, pues, eh, pues ahí está, no? Te vaig a dir més, per a jugar al Borsa que ha sigut molt fàcil. Este, el Vol Mendes, que és el que mana així, jo mire cap a altre costat i jugador cap a dins. Juan, no, no, por eso, y Juan Albor se va a plantar, eso... Juan Labor se va a plantar y va a decir, no señor, este señor no te el xenoll en condiciones Por eso te lo, te lo digo, Manolo. Eh, evidentemente va a haber mucha afición Liga porque se van dos, pues, dos iconos un poco para, la afición de Valencia en los últimos años, que han mm. sido Amadeo Salvo y Rufete. Evidentemente que nadie manipula y Valencia no se acaba y el Valencia continúa. Correcto. Pero, pero eh, yo creo que se van y, lo sé directamente porque, porque hemos podido palpar sus sensaciones. Se van por una cuestión de dignidad y de profesionalidad. Y yo me gustaría decir que el doctor Juan Albors ha dado una lección absoluta de, profesionalidad y yo creo que Rufete y Salvo también también la han dado y también le dan los morros a todos aquellos que han dicho que, que iban a ser aquí unos floreros. No han querido ser unos floreros y, bueno, pues, pues abandonan, abandonan, este barco. El doctor Albors iba a ser ahí en un problema personal importante que no debe estar para más arrosques, donante el callo, mantenerse firme, digan eh, que este jugador no estava i és com dèiem, avui en Twitter hem fet una conya sobre me fa mal el genoll, i vaig a Deportes 4 que sabe més de medicina que Gastaldi que Albós i que tal i que Cugat i el doctor Cugat li ha donat a favoritos ho dic per aquells que ja no són de Madrid i que sí algun en València estava dient que el informe de Cugat contravenía los informes de Gastaldi. y es que era muy fácil, era muy fácil. No tenían más que descolgar el número del doctor Ramón Cugat y llamarle y preguntarle, y no llamar al presidente del Sao Paulo o al presidente de GestiFood, que evidentemente van a decir que el chico está bien y que es que alguien tiene alguna duda de que de que Jorge Méndez ayuda económicamente al Sao Paulo. ¿Qué va a decir el presidente del Sao Paulo, por favor? Hay que ser un poquito más serios y todos aquellos que que presumen de rigurosidad y objetividad, aplicarla de verdad, aplicarla de verdad, que no costaba nada, pues haberle preguntado al doctor Ramón Cubat. Bueno. ya, puesto, ya puesto, señor no como tú dices, haber mirado sus sus tuits. <laughs> Correcte. Escolta, eh, per a anar tancant, que imagina que també molt de treball i poca bateria. Eh, tu no, eh, tu, tu tens molta, el teu mòbil. Eh, Pascu, eh, quin futur vislumbre serà? Eh, anem a anar a un València absolutament eh, de Mendes en el que fa y eh, desfa eh, va a desaparecer prácticamente la par valenciana del Valencia va a haber presidencia ejecutiva o va a ser eh, prescindible o, se va a prescindir de ella en el nuevo entramado del club Mes o mes, ¿tú qué olores? Es difícil, yo tampoco quiero ser catastrofista. yo siempre he mantenido la línea de que hasta, pues hasta hace un mes o hasta hace un mes y medio el proyecto tenía una coherencia y tenía un equilibrio para mí necesario. Era la, la equidistancia y la equivalencia con, con esa voz eh, valenciana, con ese sentir un poco con la gente y esa conexión, y luego, pues bueno, el, poder económico y el, el potencial que le daba el proyecto de Peter Lima a todo este Valencia, ¿no? Pero eso, evidentemente, ahora se, va a perder y eso se tiene que reconstruir de algún modo, no sé cómo lo van a hacer, o si les importa, o si no les importa, o si directamente todo va a quedar en manos de, de Nuno y, y de Jorge Méndez. Yo creo que que hay que ser cautos y hay que esperar cómo evolucionan los, eh, los acontecimientos y por lo menos dar un voto de confianza, por decirlo de esa manera, a ver eh, cuál es la reacción de Peter Lim, ¿no? ¿Por qué camino continúa? Pero evidentemente la pinta para mí no, es buena, no es buena porque porque vamos a ver, mejor... Es evidente que Peter Lim que... un un de unión a la gradería importante mejor, mejor nexo de unión que el que tenía, me parece difícil que, que lo pueda encontrar. Si lo encuentra, chapo, pero se lo ha cargado, se lo ha cargado. Entonces, a mí me cuesta, me cuesta ser optimista. En fin, Pascu, gracias. De nada, un placer como siempre. Buenas noches. Doce y seche, Pablo, que estás ahí mírame alante ara tuyo al fin que vingues a quien de molt de parlar. 12 y seche Vos recordemos la pregunta en el día de hoy Confieu en el València post-salvó confieu en el València post-salvó arroba esports 97 nit perquè el que és ja una evidència senyores i senyors és que estem davant les últimes hores d'Amadeo Salva i Rufet en el València Club de Futbol que se tanca un capítol i que s'abre un altre ara anem a parlar de què és el que ha passat i de què és el que pot passar 12 i 17 esports 97 nit fins a la una de la matinada en la 97 Ponsa ràdio ¿Cuál de estos tres regalos es el mejor de la temporada? A. Unos zapatos. B. Un perfume. C. La nueva temporada 2015-2016 del Valencia Basket. Sin duda, el mejor regalo es destapar nuevas emociones, nuevas victorias, nuevos fichajes. Sin duda, el mejor regalo es disfrutar de la nueva temporada del Valencia Basket. Regálate el mejor baloncesto. Abónate desde 100 euros al Esperit Taroncha. Más información en valenciabasket.com. Hola, soy Chimo Rovira. Y ya sabes, cada día, a partir de las 12 y media, queden para compartir la actualidad mes próxima. les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants. Tot el que ens interessa als valencians en València Abierta. Vos espere. València Abierta, el magazín de la 97.7 Ràdio, de dilluns a divendres, de 12 i mitja a 2 de la vesprada, amb Ximo Rovira. Allò que passa és el que escoltes. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 18, en espera que puguem recuperar algun compi més i que Folgado arribe des de les oficines del València Club de Futbol, que ho farà de seguida, que és un bòlido. Eh, ens quedem eh, així amb Pablo Leiva. Pablo, pues eh, ara sí, és el adeu d'Amadeo Salvo, és l'adeu de no arriba. Li han faltat 5, 4 dies, perquè demà dimitirà, serà dia 1, 3 dies. Li han faltat eh, 3 dies per a complir 2 anys i un mes en el València Club de Futbol. S'ha quedat en 2 anys i 20 i pocs dies, ell entrava un 4 de juny del 2013 i un 1 de juliol probablement del 2015 va dir adeu al València Club de Futbol. És evident que Nuno volia manar, a Nuno li estorbava Rufete, Salvo no en tenia València sense Rufete i al final eh, per protegir i per ser fidel Salvo tindrà mil defectes però per ser fidel als seus principis que és jo no entenc que el València sense Rufete ha acabat votant i deixa la presidència de València Sí, salida, salida esperada, eh, no de la manera en la que ha sucedido, no en la forma en la que ha sucedido. Creo que, como bien comentaba Pascu Calabuch, eh, desde el día en que, que se inició el proyecto LIM, sí que es cierto que se habló de, de la cuenta atrás, ¿no? En, la estancia de Salvo en Valencia, pero sí que creo que la salida ha sido muy extraña, muy convulsa, eh, sobre todo por aquella semana en la que se fichó a, Rodrigo Cayo precisamente eh, hoy en Madrid, eh, sin el conocimiento de Salvo, de Rufete, que ahí fue donde estalló la bomba, creo que... que la chispa iba corriendo y llegó a su final y ahí explotó y hasta el día de hoy eh, creo que, como bien hemos dicho, Salvo, Salvo tiene muchos defectos, pero en el momento en el que ha visto que él no pintaba nada, ha preferido coger la, puerta y marcharse, y a su lado Rufete y Ayala, y creo que, al final el proyecto del Valencia de cara a la grada se debilita, de cara a la grada, pero creo que tampoco hay que ser eh, alarmistas jugadores llegarán. Me preocupa la manera en la que se está desarrollando el verano porque no veo ninguna operación avanzada, pero jugadores llegarán. Y ahora el problema es ver cómo se forma este proyecto. Es que ah, a, sin, no, sí, sin días de arrancar no hay cap incorporación. No hay ninguna y yo, por ejemplo, en casa estaba estaba mirando cómo se han eh, cómo se han incorporado los otros equipos con, con los que lucha el Valencia, <coughs> eh, se hace Sevilla, incluso Villarreal, que está más atrás, o Atlético de Madrid, y tú te paras a ver los nombres eh, que han fichado o las operaciones que están rondando, y me preocupa bastante el que ellos ya, ya se hayan reforzado de la manera en la que lo han hecho, porque Luciano Villetón en Atlético de Madrid fue un golpe increíble a la salida de Manjukic y, el Villarreal con los dos Samus, con Samu Castillejo y Samu García, y, el Sevilla con los fichajes que está realizando, es que al final te paras a mirar y el Valencia va muy lento, va muy, muy lento. que ese es el problema, que, también la afición, si dijeras que está sucediendo lo que ha pasado hoy, pero le pone algún caramelo eh, con el que ilusionarse, esto sería menos grave. Pero es que el proyecto es extraño y también hay que pensar en qué papel o qué función tiene la academia ahora. con la salida de Rufete. Entre otras muchas cosas. Entre otras muchas cosas. Porque eh... con un proyecto de Méndez ya se sabe que la cantera cuenta bastante menos. Y va ser complicado invertir en una cantera en la que poca gent va voler vindre porque sap que no te no te xida. Que això és una de les coses que en Rufete sí havien anat a, a bé. Folgado, ¿qué pasa? Eres un bólide, ¿eh? Esta vez penchame prácticamente el teléfono y está así, ¿eh? Te digo una cosa, he tardado mes porque... És ara més, diu el tio. O més perquè pensava que, que haurien anat a, a prop de Mestalla a sopar o a pegar algun moset però no, no, no, no, crec que no, eh? Sí, sí, se s'ha anat a casa. se s'asabenta en McLaren te fitxa, eh? Se n'ha anat cap a casa. <laughs> que no he vingut ràpid, home, he molt lent. Escolta, Salva, eh, s'ha acabat. Punt i final a Madrid Salva en el València Club de Futbol i a Rufete, jo deia en la introducció, Salvo no entenia el València sense Rufete, li mantén que en el seu negoci de delegar delega en i y Méndez dictaminaven uno, a li sobrava Rufete, a partir d'ahí no podien quallar aquestes dues realitats. Sí, la pregunta també seria si Salvo Manolo se'n va del, del València eh, perquè en té entén que té poca capacitat de, de maniobra o que té poca capacitat executiva o se'n va del València perquè arriba un moment en el que Rufete eh, li diu que va a dimitir i Salvo eh, entén que si se'n va Rufete probablement darrere de, de Rufete, no sé si per fidelitat, eh, amistat o perquè entén que el treball de Rufete era, era, era vàlid mm. i ha d'anar-se'n, perquè efectivament Rufete sí que està, mm, d'alguna forma, eh, més marxinat eh, que Salvo, pues Salvo, Manolo abandona el València perquè se'n va... Perquè primer Rufete li diu d'anar-se'n. No sé si se'n va perquè ell també considera Escol que ha d'anar-se'n o, o per solidaritat amb <coughs> Rufete. tal com està el món, que si ho faig per solidaritat amb Rufete... Eh... No sé, és una pregunta que que jo me faig perquè si comparem el marge de maniobra de Rufet de dins del club i el marge de maniobra de Salvo, uh mhm. -huh. evidentment el marge de maniobra de Salvo eh, s'havia vist retallat des del moment en el que l'IM compra el València, així apareixen homes idones de confiança com l'Aijuni i Quincó, però qui tenia un marge de maniobra, Manolo, molt, molt, molt reduït era... era era Rufete. I a mi m'estranyava moltíssim, coneguent-lo, que Rufete hagi tardat tant en donar este, este pas. Es, jo, esperava que, la, la, jo esperava que Rufet este pas el donara abans. Rumorologia en el carrer és que eh, se, se podria contar a Mayala, les coses que ell vulgui eh, continuar. A veure, esta és una llegenda que també circula des de fa mesos fonamentalment per mm. Paterna, on jo ho van contar una nit, jo ho torne a dir, Manolo, en Paterna, això se ve contant en els eh, mentideros de Paterna se ve contant des de setembre des de setembre de l'any passat quan acaba de començar la temporada, i tu saps, perquè t'ho he contat moltes vegades, sí, en paterna, tècnics del dia a dia, tècnics del, de tastar diari paterna, categories inferiors, etc barruntaven lo que anava a ocórrer en estiu. Tot el poder per a Nuno i Rufete marxinat. I Rufete hauria de decidir si acceptava aquesta marxinació o si se n'anava. I, no. I al final lo que se contava en setembre, Manolo... Uh -huh es lo que acaba de precipitarse. Evidentemente se precipita o s'accelera per lo que ha ocorregut amb Rodrigo Callo, però en Paterna això se comentava des de setembre. Això és una realitat. Donem la benvinguda, perquè encara no havia debutat en el programa, és la eh, directora adjunta de la ràdio de la tele, de la Televisió i de 97.7 de ràdio. Bona companya, eh, Susana Remoí. Hola, Susana, què tal? Bona nit. Molt bona nit, companys, què tal? Molt bé. Bueno, pues eh, punt i final. S'esgota l'època d'Amadeo Salvo en el València. És evident que la manera d'entendre el València de Salvo amb Rufete i la manera d'entendre el València de Lim, en el qual ell delega el seu negoci en Mendes i Mendes designa uno eh, han topetat de manera frontal i oposada fins a eh, arribar a esclatar. Era una evidència que en el moment en què Salvo eh, be, eh, aconseguia la venda a Peter Lim, començava el seu compte enrere, probablement el que ningú podíem establir, Susana, era que fora d'una manera tan celèrica i tan abrupta. Correcte jo crec que, almenys per a mi, el titular eh, està clar. Eh, ha guanyat Jorge Méndez i a partir d'ara va tot per l'aire perquè, a veure, clavar-te en un dels tios més poderosos del futbol a nivell mundial és complicat i, i està clar que ara mateix el València està en una situació que depèn totalment mm, d'estome. A partir d'ahir, pues, ja veurem, jo crec que ara mateix també és l'afició la que té molt a dir perquè és veritat que sempre han parlat molt clar, eh, la gran majoria de l'afició es va posicionar d'una manera molt clara eh, a favor de, de Lim, però no de Mendes. Entonces, eh, jo crec que, que Peter Lim és una persona que és, que és volguda eh, per a tota l'afició valencianista, però el perfil de Jorge Méndez no. Eh, jo crec que també eh, la compra dels drets d'imatge, del 50% dels drets d'imatge de Cristiano Ronaldo per part de Peter Lim tampoc ha caigut especialment en, bé entre l'afició. Entonces jo crec que ara eh, estem davant d'una situació que, bueno, davant sobretot d'un estiu molt mogut. Molt mogut i que la gent tinga clar i n'hi han milers d'exemples que per molt que no tinga la majoria accional d'un club, si no té el fervor de la gent, això és un negoci, sí, però sense el suport de la gent per darrere és un mal negoci. Clar, clar. y més Mestalla, y i més l'afició, <laughs> que, que vosaltres pues, sabeu perfectament com és. O sigui, és, que, que o el sentimiento per damunt de moltes coses, com todos los tots els, els clubs, del Valencia es especial en ese sentido... ...y bueno, pues, si tendré una persona de fora, ...pero el día a día no va pel a mí pues ni habrá problemas... ...ni habrá problemas porque ni a una figura, que es Jorge Méndez, que jo crec que mm, fins a aquest moment no ha aportat eh, absolutament res. Més planté tot el contrari. Sí, sí. És més, eh, eh, eh aporta més dubtes que altra cosa al València. Eh, clar, a clar. Però, clar, clar, que tinga la gent molt clara una cosa. Si entre a la fi tot això, eh, podem parlar tots està Pablo Leiva, està Salva Folgado, està un servidor està Susana també ara mateix, Susana Ramon també en comunicació amb nosaltres, deia a la fi tot això és molt fàcil. Si entra la piloteta i els tios que porta Mendes eh, són bons, no serà... No, Perfecte. el senyor en pandereta. clar, clar. Val. Ara bé. Ara que eh, falta... Eh, setmanes i mesos per a, per a que passe, per a que passe això. Entonces, ara mateix tot eh, seran especulacions, rumors... I, no, no. Clar, la bola se fa massa gran. I te vaig a dir més, Susana, i la incomoditat de partir d'una guerra o d'una política de terra cremada de Nuno claro. que se cobra la vida de Salvo i de Rufete que són gent apreciada en el carrer o en la graderia mm, sí. i que una de les primeres decisions que van tindre que prendre mm -hmm. és vendre Otamendi vull dir, mm. una decisió sí o sí impopular totalment. No és clar. fàcil l'entrada, eh? Clar. També és possible, veure, és possible que ells l'hagin guanyat. El que, el, que, el que més, eh, més poder té però després està en uno, òbviament, uh -huh. clar. I, i en pues, eh, a veure, en aquest club sempre n'hi ha hagut molt, mm, a veure com te diria, eh, gent que està per davant de, de, de les crítiques i que se ho han dut la, la pitjor part, uh -huh. però és que ara mateix no, és que ara n'hi ha una persona molt clara a la que sí, sí. dirigir-li tota la, la panyolada, que és en este cas a, en uno. En efecte, perquè Mendes per així no va aparèixer, ja t'ho dic jo. Clar que no. Susana, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Gràcies, Vinga, a la nostra companya i jefa, Susana Remo. I 12 i mitja. Està entrant ara, quin fenomen també, en moltíssims planes que tenia i el tio accelerat ha <laughs> té nova escuderia. En la escuderia editorial Prensa Ibèrica, els dos pilots van a ser Sala Folgado i Vicent Xiset, que s'incorpora ja esta nit a nosaltres. Hola, Vicent, què tal? Bona nit. Què tal? Así. Ah, sí. bueno, lo de bona nit, per dir alguna cosa, nit complicada. Volcànica nit. Volcànica nit, 12 i mitja. Eh, fem la pausa obligatòria. Ja hem saludat a Xilet. Anem a llegir missatges. Alguns, tots és impossible, perquè avui, una altra volta, gràcies, moltes gràcies, esteu ahí interactuant amb nosaltres. Eh, que passat, ja estem quasi en els 5.100 eh, oients, eh, followers, perdó, al Twitter, ten creixent folgado una cosa que és una meravella. Fem una pausa per a la publi, llegim els vostres missatges i continuem tertúlia. Així, amb Pablo Leiva, amb Vicent Xilet i amb Sala Folgado, en el que en principio es la última d'esports de la salida de la temporada 14-15, pero si además hi haguera roda de prensa de el presidente Amadeo Salvo, esa roda de prensa se metría en directo para esta radio o sigui que además posible que tengamos un bonus track. 12 y mitja, pausa y tornem. mira CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96 156 68 27. Atraviesa un callejón lleno de obstáculos, pasa dos milímetros de una columna o encuentra hueco en el parking de la playa. Con el nuevo Peugeot Partner Tipi todo es posible. Con navegador, cámara de visión trasera y detector de obstáculos por 12.000 euros. Sin impuestos, plan PIB incluido y financiando con Ban PSA Finance hasta fin de mes. Consulta condiciones. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Hola, soy Chimo Rovira. ...y ya sabes, cada día, a partir de las 12 y media... quedem per a compartir l'actualitat més pròxima, les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants. Tot el que ens interessa als valencians en València Abierta. Vos espere. València Abierta, el magazín de la 97.7 Ràdio, de dilluns a divendres, de 12 i mitja a 2 de la vesprada, amb Ximo Rovira. Allò que passa és el que escoltes. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 12 venga, 33, venga, rápido, porque todos no hay más poder llegir pero pero Miliet, la nit de la venda va a explorar, avui també, prole es presa de preocupación. Definitivamente en Perú el sentimiento. Davis, nivel de confianza ha caído bajo mínimos, no me fío de Nuno y Méndez fichando. Aún así, vendíamos, eh, antes vendíamos, ahora no. Eh, desde que llegó Lim tengo confianza en lograr grandes objetivos. Con el tiempo no es fácil, pero podemos llegar, de un chino crack. Oscar Navarro Bañuls, harto de confiar año tras año. Quiero hechos. Paco Herrero Camps, si te confianza en el Valencia post-Salvo, digo yo ninguna. Sergio Martínez Dudo, que Lin se tira piedras a su tejado y con la marcha de Salvo no tiene un protector, lo arreglará con gente preparada. Raúl López, pues si esto iba a pasar tarde o temprano, la forma no habrá sido la mejor, pero lo importante es el Valencia. Rubén Moreno, por supuesto que si la ilusión sigue intacta y hay más después, hay más Valencia después de Salvo. A Lin le toca fichar, a María Amparo, María Amparo Cerdá, y una incertidumbre se ha hecho dueña del futuro del Valencia. Sinceramente estoy desconcertada. David Plapicot, si Limno himno capitaliza el Valencia empezará a desconfiar. Está claro que es, que es su club, pero demostrará que solo se mueve por intereses. Juanqui 53, no, pero a mí ni un desvío presidente presidentes que ha tingut ...yo que en el Valencia... Pauet diu la misma que Lara Salvo, conocido con el Capitán Araña. Nada. Galicia Diu, pues no mucho, la verdad, que hay algún valencianista que la tenga. Luis Bibonet, en lo que tenía malas perdaban, no puedo agarrar vacances ...como les va a agarrar Salvo. ...ahora quien se informará. Valencia Mundiu es como tener un barco que quedarse sin capitán y no saber qué rumbo va a tomar. Mucha incertidumbre. Eh, mes, Alberto García, diu, alguien ha preguntado si hizo esa oferta a Valencia? Lluís Ross, diu, ...yo confiar, confié. Eh, Soriano. Confiar fins que vecha cosas que no moren. qué voleu? solo del Valencia. eh, Juan Carlos Julián, ninguna confianza, gente poco profesional y otros con intereses como Méndez van a dirigir el club. Límpete ya, Nuno dimisión. Francisco Sánchez, pues por lo visto estos van a saco Paco, no tiene confianza. Ricardo Pascual, Méndez 2, Valencia 0, de canto y per golejada és la clavada del portugués. El Fonta no será lo mateix, es para el inglés como primer idioma. Per davant del Valencia, mare de Déu. Curva Gremlins, diu decebuts, cansats, esperàvem renovar els passes 8 a cobrar l'extra, no ho hem fet. I els últims que han arribat és que és impossible llegir-los tots, és una, són un fum Dejen que estuvo opinante ahí Y a lo cual vos agraïm eh, la vuestra eh, interacción los amb Justo Republicano dice, había opciones y se empeñaron en Lim porque daba el oro y el moro. Y era nada, de nada. Dani Rupp, diu, la gente apuesta por Lim, no por Méndez, que parece hacer y hacer a su antojo. Lua Diu, por conseguir, para conseguir tirar a Nuno, Rufete, quédate, y para continuar dirigiendo el club en fermesa, Salvo, quédate, Nuno, a casa, ya. Está carenta Nuno y Lim. Jo, Manolo, també t'he dit que a hores d'ara eh, Jorge Méndez, en companyia de Peter Lim, estan, eh, preparant, un, estan preparant un colp d'efecte per a ja eh, mitigar eh, bueno, pues, tot eh, el dolor que ha generat l'eixida, perquè evidentment tenien Han moltes, moltes simpaties en, en la ciutat i estan preparant Lim, un colp d'efecte. I si així arriba un futbolista important, Manolo, mmm, el tràngol de, de la veu de Salvo i de Rufete serà menor, eh? que ningú, que ningú s'equivoque. Però Adiós. a banda de, de fitxatges va necessitar també pues, alguna cara... Una estructura. Sí, i, no, i, i sobretot de, de cara als aficionats, de, de cara a la gent, un filtre que li permetisca fer pues, lo que eh, ha fet Amadeu Salvo, que, que ha sigut una persona pues, que, que s'ha prestat a, eh, obrir-li el camí desgastant-se d'una manera increïble contra eh, els poders financers, eh, polítics tot això eh, simplement en grans cops en, en, en fitxatges tal vegada pues, vaig mitigant algunes coses però va necesitar un escut yo, que, yo creo que aquí hay dos problemas El primero de ellos es, eh, hoy hemos comprobado, ya lo sabíamos, eh, la fuerza que tiene Méndez en el, para, en el panorama del fútbol mundial. Eh, hoy Rodrigo Cayo no fichaba por el Valencia. Bueno, ayer no fichaba por el Valencia. Y hoy a media tarde ya tenía equipo y firmaba por el Atlético de Madrid. No compra, pero cesión opción de compra porque lo ha metido Méndez con, con Calzador. Y lo segundo creo que es con Jorge Méndez como representante. Ya hemos visto muchos equipos, varios episodios de jugadores que se niegan a entrenar, de futbolistas que se rebelan y de futbolistas que teniendo contrato con un equipo, deciden ir a entrenar para forzar salidas. Eso es lo que me preocupa. También la imagen del Valencia a lo que se expone con eh, el dominio, con el monopolio de Jorge Méndez en, en Valencia. Pero eh, era, era un escenario eh, previsible. Totalmente, previsible. Y esta historia se venía para antes de septiembre. Y, y, la única manera que ya había de tancar estos comentarios de la influencia de Jorge Méndez en el Valencia era el que avui és aparegut, que és, eh, a aquesta Rufete ja ha portat jugadors, i era evident, vull dir, no mm. podies dir que no, estava ahí. Sí. Però és que ara ja sí no. Vull dir, ara ja eh, Rufete desapareix de l'equació. Eh, Nuno no el vol, perquè Nuno vol acumular poder. A mi me dóna la impressió que Nuno té unes ganes de ser Mourinho, sí. Nuno se mourinyiza damunt. I me dóna la impressió que per a ser Mourinho has de tindre un bagatge i un recorregut en el futbol que Mourinho no té. Que és el que Nuno no té. ...cree que Nuno juga a ser Mourinho ...a el recorregut en el fútbol de Caranca ...y eso es un peligro... Yo, eh, también Manolo, por cierto, antes hablaba de, que me preocupaba que Atlético de Madrid y Sevilla especialmente se reforzaran tan bien como lo estaban haciendo. Eh, noticia de última hora, eh, Conoplianca, eh, no es confirmado 100%, pero está en Madrid, y podría ser el sustituto de Arda en el Atlético de Madrid, porque Arda se va del... Del Atlético de Madrid. Y está ya en Madrid y ya están negociando las oficinas del Atlético de Madrid, lo que parece que ya le quedan algunos flecos. Eh, a uno se le ha ido un jugador y ya tienen a otro. Es que en Valencia, ¿qué está pasando? Es que quedan cuatro días para comenzar la, pretemporada. Es que no hay portero, no hay jugador de banda, no hay centrocampista. Ojo el porter, eh? Que el Valencia tiene tochos papeles en la mano para poder hacerse el porter me conten que tot el canyaner que està muntat en València està fent que el fons d'inversió que és propietari del porter i més el porter, que ja tenia dubtes se ho pense molt, que és Jero Rulli ojo amb esta història evidentment si l'IM volia internacionalitzar la imatge del València ho ha fet probablement no de la manera que hi pensava però a fer que l'ha internacionalitzat eh? perquè el València està, eh, segur que està siguent eh, notícia en tot el món en esta guerra interna que n'hi ha i ja no sé, torna a dir que és per a mi una de les grans preguntes si a l'Im tota sol li la bufa o això se li escapa de les mans i a mi la impressió que me dona és que se li escapa de les mans que l'IM està absolutament tranquil delegant en Mendes i que mentrestant eh, quan s'han muntat incendis Lei Hun i Kinko han fet el don tan credo pues és una situació completament gratuïta tenint en compte que ni tens contestació interna que uh mhm. -huh. tens el poder de les de les accions, que, que ho tens tot i se podria haver gestionat de una manera molt més eficient sense tindre que assistir a, a, a episodis tan eh, vesperpèntics i, i que fan molt, molt, molt, molt de mal a la, a la imatge del club. La imatge que s'està donant del, del València és eh, absolutament eh, és, eh, és un sainet. Jo vull esperar-me la roda de premsa, si és que finalment hi ha roda de premsa, que ho dubte. No tu dubtes que hi ha roda de premsa? Jo no tinc clar que vaig haver roda de premsa. Uh -huh. No sé si tot queda en un comunicat o si va haver una roda de, de premsa. Si hi ha roda de premsa, m'agradaria escoltar què diu respecte del projecte LIM eh, Amadeo Salvo, que és la persona que ha portat així al València, que no ho oblide ningú eh, a Peter Lim. Jo entenc que ara no pot dir Amadeo Salvo i dir Lim me ha enganyado. Pero lo que va a cobrar de finiquito yo no creo que va a ser Yo creo eso. que tampoco, además es que yo creo que Salvo sabía. Y yo no me imagine a Lim a hores eh, o en un cual qualsevol roda de prensa rajar no. de, Però de és que Peter Lim, ara- perquè el apaga y vámonos, porque es el que l'ha portat así, vull dir, no ho mai, mai en la vida, Pero bueno, me escoltar-lo si va a haber roda de prensa si va a haber roda de prensa que no, que no ho no sé cómo acabará tot això, Manolo, si que acabarà en un comunicat, o si demà eh, va haver una roda de premsa en la que parla Salvo, no sé si també Rufete o simplement eh, Salvo, i què se'ns traslladarà des de Salvo cap a, cap a la sobretot, resta de mitjans de comunicació i a l'afició, la, evidentment. Però també te dic una cosa, i acabe, mm, tampoc crec que esta ni siga l'apocalipsis. No, però si n'hi ha, si ha vida després de, de, de tots. I que, se tren, i que se creme eh, la falla. I un oient ha dit, el València és més que Amadeo Salvo. Crec que... Ho ha dit que sí, que sí, que sí. I estic totalment d'acord, vull dir, Mm. Que les persones van i passen i les entitats les queden. Les persones van i passen. Si lo de Peter Lim funciona, evidentment el gran artífex haurà sigut la persona que l'ha portat sí, sí. que és Amadeus Salvo. Si fracassa, gran part de la responsabilitat la tindrà també la persona que l'ha portat així. lo que avui perd el València és un tío en una personalitat per a mi arrolladora, jo és probablement el president del València més inclús que Paco Roig que l'he vist, perquè Paco Roig el tira a la graderia, eh? Este se'n va que ningú li això. Paco Roig acaba d'estar tan desgastat que tota la tribuna del dia del Salamanca demana que se'n vaja. I Amadeo si Salvo té seu Amadeo Salvo te podrà caure millor o pitjor, però té un carisma i té un magnetisme especial per a la gent. Tot, totalment d'acord. És una bandera en el carrer. Totalment Anto Catarrufete, que és mm. la mà dreta de Salvo, i per tant se van els dos. I se parapeto, i se escut, i se nexe d'unió... Unió entre el València de tota la vida del sentiment i el València mercantilitzat totalment de l'IM era Amadeo Salvo. S'ha perdut, s'ha acabat, això ja no està. Ara arriba un moment en el qual entra gent que entra el moment en la desconfiança del carrer, perquè això és una guerra que ha ganat, que ha guanyat un dels posats per el jefe, contra els ben mirats per l'afició, i van a tindre, en efecte, que tira de cols d'efecte. Perquè si damunt ja entren vigilats per la gent, damunt una de les primeres situacions a les que van a tindre que fer front és l'adeu de, de Otamendi, que és alta decisió impopular. Jo crec, Manolo... Sí, és que... per un preu inferior a la clàusula, si no, no. Isca, per lo que Isca no va ser fàcil dir-li a Otamendi, el millor jugador de la temporada anterior. Bueno... Dic en el carrer, jo no dic per al club, jo dic en el carrer. No, no, però és que per al club, Manolo, si Otamendi sí, per la clàusula, evidentment, el club no podia fer absolutament res, si ho no. havia dit per actiu i per passiva, sí, salvo. Està clar. Ara, altra cosa és que el venguen per un preu inferior al de la clàusula de, Però de recessió, que... que jo no sé, ja acabem seguida, si esta també és una decisió que Salvo ja coneix, que no compartís i que també l'obliga a abandonar el club. Perquè si Salvo, està, si Salvo està en el club i Otamendi és per una per un preu inferior al de la clàusula, com queda salvo també, després de tot el que li han fet amb l'episodi fonamentalment de Rodrigo Cayo, com quedava la imatge de, de Salvo, Manol, la, ho contarem a nit. Per tant, m'agradaria saber, efectivament, si Salvo també s'ha anticipat a l'eixida Otamendi per un preu inferior al de la clàusula de rescisió, que era algo que ell, evidentment, no podia suportar perquè ja havia compromès també la seva paraula eh, davant l'afició. Aquí, si Otamendi era eh, com a condició indispensable baix el pagament de la clàusula de, de rescisió. 15 minuts es queden de temporada. Fem l'última pausa i s'afrontem. Vinga. Es la hora. Ya puedes visitar el piso piloto del edificio Torre del Alba. Llama al 963-940510 o entra en diseñatuvivienda.com. Podrás elegir el ambiente de tu nueva casa y recuerda que está completamente equipada. Construye Grupo Lobe y financia Ibercaja. Edificio Torre del Alba. Sobresaliente. Hola, soy Chimo Rovira Y ya sabes, cada día, a partir de las 12 y media quedem para compartir la actualidad más próxima les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants. Tot el que ens interessa als valencians en València Abierta. Vos espere. València Abierta, el magazín de la 97.7 Ràdio, de dilluns a divendres, de 12 i mitja a 2 de la vesprada, amb Ximo Rovira. Allò que passa és el que escoltes. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta, Despierta con nosotros. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Tres assuns ràpids que no sé si ens donarà a temps en els 13 minuts que ens queden. A. Ah, ja havia que pagar a Negredo. Tic-tac. Sí que sé que hi havia que pagar un quilo de la fundació, que sí, sí que me consta que la, que ah, la pagat l'IM. Ah, l'altre eren 30, ja no és un quilo, ja són 30 i ja és més pasta. Això per un costat per altre costat, la gran pregunta, senyors, i ara què vull dir? Va continuar havent un president executiu? Se va prescindir en el nou organigrama d'esta figura? Eh, van a intentar ficar una figura eh, que puga ser un parapeto que evidentment no va tindre mai el carisma de Salvo però que potser estigui ben mirada per l'afició van a optar per directament eh, ja s'hem descarat, aquest és el model de club que volem i la resta ens importa ben poc jo crec que, que hace una semana hablábamos de equipos europeos con la forma del, del Valencia actual, eh, se hace Chelsea con Abramovich, eh, Paris Saint Germain, eh, hay clubes que simplemente tienen un propietario, él es el que invierte, tienen un entrenador, por ejemplo el Chelsea, que a uno le encanta que le comparen con él, se vuelve loco cuando le comparan con él. Correcto. Y, y el modelo es claro, Abramovich pone el dinero y Mourinho decide quién se ficha eh, en base a también eh, los telefonazos de Jorge Méndez. Y yo creo que la forma será esa. Yo creo que poner un presidente ejecutivo para volver a cubrir con una manta lo que no es, para mí sería un error mayúsculo. Eh, ese modelo se habría de trasplantar también una cultura distinta de la, de la inglesa de la cultura del manager y del propietario único como es en la, en, española la española yo me costa creure que no Bachena a tindre pues, como un, personaje personatge Bueno, En la Liga Española, Jorge Méndez ya, ya se cargó al que había en el Madrid. Cuando llegó Mourinho, Jorge Méndez ya se encargó de que Valdano se fuera del Madrid. Entonces, eh, a mí lo de, lo de Salvo no me sorprende porque es que Rufete, Salvo, que querían también fichar, eran un poco el Valdano de ese Madrid y tardó en cargárselo lo mismo, <laughs> incluso menos. Es que al final, el, final estaba claro y, y, ahí el Madrid ya no volvió. Pero continuamente una, figura molt, influente eh, Y y respetada con la de Florentino. Eh, así d'alguna manera van, jo crec que van a tindre que, que buscar un ese personatge intermig que els eh, servisca d'escut de, i crec que és algo que no se va poder fer únicament en, en, en fitxatges o fiant tot, tot a la bona trajectòria eh, esportiva perquè ja directament eh, te va vindre una prèvia de Champions que, que va ser de conseqüències criminals si no, si eh, no, si no, si no va eh, endavant l'equip eh, i mm. que va pues, a, a eh, calentar molt l'ambient. És que queda una setmana, eh, un mes i dues setmanes, un mes i una setmana para, mm. para jugar esa previa. Un mes i dues setmanes. Un sí, mes i dues setmanes, sí. Pero el yo equipo respect... está, El equip mm. está en cuadro. No, no, estic al girar la esquina, el cantó, perdón, la, la Champions i, i no es me res en la en la plantilla. Respecte al model de club, Manolo, jo estic d'acord en, en l'EIVA. Mm, crec que no se va posar cap eh, president executiu. No cal. El club que vol l'IM és el que és, el que és, és el Mónac, és el PSG, és el Chelsea, i ahí no hi ha figures eh, decoratives. No sé si el que caldria és un portaveu, això sí, jo crec que el València probablement una cara com sí. que no parla Quinco estaria bé que, no parla que parlar algú caldria en un, general. un portambeu del que tampoc esperem massa coses perquè seria evidentment el portambeu del del club, però jo no veig un president mm, decoratiu, una figura representativa de la societat valenciana que accepte eh, ese paper. Jo veig un exfutbolista o veig alguna persona eh, no relacionada, no veus amb el club, relacionada amb el club com a portaveu pero yo no, no veig altra, altra figura de, de presidente. De hecho, yo creo, antes Manolo no hablaba del carisma de, de Amadeo Salvo. Uh -huh. Yo creo que todos los que estuvimos en la presentación de Negredo, el carisma eh, se, ter se, terminó de confirmar, no, ya estaba confirmado, pero es que yo creo que hubieron casi los mismos gritos para Amadeo Salvo <laughs> para que para un fichaje de 30 millones de euros. El día que arriba l'IM, me Mestalla la primera vegada. Correcte. Que ell deixa caure per el matí que no tenia clara la seva mm. continuïtat i la gent se torna boja quan eh, eh, Peter Lim mm. xafa l'avinguda de Suècia crida a Salvo per advertir-li a Peter Lim que el que té al costat eh, és molt volgut. També me costa que gent que ja treballava de Peter Lim en el club, a això el que considero una posada d'escena de Salvo, que la primera pregunta d'aquest dia va ser sobre la seva continuïtat i la va respondre d'aquella manera, va sentar eh, molt malament en que Salvo estava agarrant un protagonisme que no, que no, que no li, li pertocava aquest dia sí. no dic diga jo dic que és el que se pensava en el club i conviure en figures escena que són tan carismàtiques ah, sí, eh, pues, eh, que arrastren tant acabes és, topetant, acabes topetant. No, inclús eh, tenim l'exemple d'altres clubs que s'ha intentat també una cohabitació eh, pacífica després de l'entrada d'un nou propietari, me ve al cap l'Inter i, i, i, i al final pues, eh, Morati i, i Tohir han, han, han anat tot per l'aire. Eh, de tot això eh, se desprèn, com deia, en el club ara mateix hi ha una inestabilitat absoluta i ja poden des de oficines fins a l'últim eh, entrenador de l'equip de més nanos de l'escola n'hi ha intranquil·litat, n'hi ha molta intranquil·litat. És el que avui s'ha reunit el cos mèdic del València. És el que molts estaven, alguns estaven molt fotuts per tindre que menjar-se el fet d'accedir a una triple revisió mèdica per a un futbolista. Me diuen que ningú s'ha plantejat la dimissió. Me diuen que tot i que demà crec que n'hi ha una altra reunió del cos mèdic, ningú se planteja dimitir. Està la informació que tenim. Jo no vinc a desmentir la de ningú. Jo dono la que jo tinc i en tot això, lògicament, per a mi, torna a demostrar, primer que com a metge és un número 1, perquè fa un diagnòstic i després dos metges més corroboren, com és l'estaldi Cugat, me refereix que Juan Alborz, i és un tio que el que ha passat ell personalment no està a a, molt, a moltes rosques, però que té dos collons con la catedral de Burgos. Sabedor que és Mendes, que envia Rodrigo Cayo, diu, jo miré cap altre costat, i jo I diu, no senyor, este jugador té un risc ni tan sols té, està lesionat, té un risc potencial en el genoll i hi ha que comunicar-lo perquè se van invertir molts diners en este, en este, en este jugador. Ole ell. Ole ell per ser valent. I torna a dir, jo, si fora ell, si fora Gastaldi, o si fora Ramon Cugat, jo demà estaria posant una demanda de Portes 4 per a Candigüí canvi que el jugador no és que no fitxa per el València per els temes mèdics, sinó per la guerra que hi ha el València és a dir, estan cagant-se en el jurament hipocràtic d'aquests tres metges els estan imputant un delicte i això per a mi és molt greu per a mi és molt greu però si d'alguna cosa me fie i dona mostres de confiança en la València Club el Futbol és del cosmèdic, que podria haver mirat cap a altre costat i diu, no senyors este jugador no està per a passar la revisió mèdica que ha sigut jo crec que el detonant final que ha acabat per fer escatar la guerra però bueno, es que él tenía que hacer la y la va a hacer. De todos modos, a, Rodrigo cayó con esta operación, Jorge Méndez le acaba de, poner una losa en su carrera y yo creo que le ha terminado de hundir. <laughs> me, me explico. Eh, yo creo que en el Valencia el contexto era favorable para tener minutos, bien si salía Otamendi o bien si habían puesto en el centro del campo. Creo que en el Atlético de Madrid, con Diego Godín y Jiménez de centrales y con el centro del campo con la mente como tiene ahora mismo Simeone de retrasar a Coque, dar más funciones a otros centrocampistas, yo creo que es que no va a tener minutos. Y le, acaban de terminar hoy, y eh, ojalá, me equivoque por el, por el chaval que no tiene ninguna culpa de lo que ha sucedido, pero yo creo que no tendrá minutos. Bueno, yo preguntaría si men este también meches en la segua eh, ramadería, si la segua escudería també maneja... De moment no. També maneja metges, i si no, bueno, pues no crec que eh, perillen els metges del, del València. Seria fortíssim que també, d'alguna forma, eh, pues, eh, foren represaliats en metges del València per... Uh mhm. -huh per dir el que ahir varen dir eh, al voltant de la, de la revisió de, de Callo, perquè no varen dir res més que no fora que per el seu treball i, i la realitat, però bueno, van a ser dies de, de moviments, de molts, de molts moviments, moviments eh? i jo crec que preparen un col d'efecte Lim i, i Mendes per al València. Eh? Bueno, pues eh, tenim que acabar avui una miqueta abans perquè vull que agrair, entre altres coses, eh, al senyor Pablo Oliva, al senyor Vicent Xilet, eh, que ens hagin ajudat en guany, que començàvem este projecte el 20 i pico d'agost i que el tanquem pràcticament 10 mesos després que estem molt contents, que estem molt orgullosos, que estem molt agraïts a gent com esta que, eh, com diria aquell, per la filo, és a dir, per ganes d'ajudar, han estat així, eh, donant-vos nits molt bones de... Ah, però no cobren. Home, <laughs> ah, pensava que sí. Eres un bandido. Eh, I estem molt orgullosos. Eh, jo a Pablo no el coneixia, me'l va descobrir Carlos Bosch i espero que estiga eh, molts, eh, molt de temps fent eh, ràdio amb nosaltres. Després la temporada que ve, per a moltes més coses, ja les parlarem. eh, y que continúes por ese camino que es el Pueblo. Bueno, yo eh, muchísimas gracias, sobre todo porque unirse en un proyecto tan tan ilusionante ha sido en lo personal magnífico, ha sido una experiencia buenísima, como dices, eh, esperamos que el camino no termine aquí y seguir juntos eh, la próxima temporada. Y lo dicho, gracias por el trato y por cómo han salido las cosas, que creo han salido estupendamente. Sí, creo que malament no, no han sido del todo Vicent, jo ja te coneixia de la época de Radio sí. eh, hem eh, tornat a coincidir ara a la 97.7, és un gust i un plaer que has estat així amb nosaltres, presentat al Diari Levante Mercantil Valenciano, que esperem continuar molts anys més comptant amb les teues opinions i que sempre és un gust i que espere que vagi molt bé de vendre el llibre, per cert. Sí. <laughs> va, el, el llibre va fent... Eh, és un poc... Eh, faig el paral·lelisme també com el... Com, eh, com este programa, sí. que va pues, també a poc a poc pues, eh, creixent, ja, agafant eh, solidesa i caminant cada volta en més eh, decisió. I, I ha sigut per a mi un gran plaer que, que espero que continuessin també l'any que ve, eh, poder assistir pues, al, al naixement i al creixement d'este eh, programa, ja segur que per a lo que vulgueu hacia el descens. Perfecte, al company eh, Vicent Chilet. Jo, mos queda molt poc de temps. Començàvem fa 10 mesos, tanquem ara sí la temporada. Eh, més de 500 descàrregues diaris en podcast, 25.000 descàrregues en els gols en la web, eh, 5.100 pràcticament es queden 4 followers en 10 mesos partint de zero. mireu, no serem els number ones perquè a més no tenim els postes emissors que tenen altres però mm, Folgado jo crec que alguna cosa han fet bé, no sé per què. Me dona... Que no, que no tornen demà, Manolo. Doncs pues mira, si n'hi ha roda de premsa tornarem demà, que això és una altra. En principi avui agarrem les vacances, però n'hi ha bonus track. Si demà o en els pròxims dies n'hi ha roda de premsa d'Amadeo Salvo per a dir el seu adeu, lògicament és una roda de premsa en el qual l'aposta després d'esta casa ha d'estar i estarem, si fa falta interrompre les vacances les si interromprem, amb molt de gust perquè és la nostra obligació gràcies a tots, es, vos esperem la temporada vinent més i millor. Esperem que sí. Eh... Que estiguin pendent del Twitter. Que estiguin pendent del Twitter, clar, que estarem sempre en el Twitter, clar, arroba esports tota, tota la informació. I que anem a arrencar les vacances, però amb un ull posat en el que passa, sí, que estareu sempre informats. Que gràcies eh, i que ens, verem, ens veiem pronte. Com a poc, tornem el 8 d'agost en el Trofeu Taronja. Eh, sí que n'hi ha Trofeu Taronja, que esperem que sí. Acaba Esports 97, comencen les vacances. Gràcies, adeu i fins a agost. Programació en valencià amb el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Generalitat. siete punto siete Aquí comienza Fórmula 97. Fórmula 97.7